فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون Kavminin cevabı ise Lut'un ehlini şehrinizden çıkarın. Çünkü onlar bizi beğenmeyip çok temizlik taslayan insanlardır demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini kurtardık. Ancak karısı hariç onun inkarı sebebiyle geride kalanlardan olmasını takdir ettik. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Ve üzerlerine taştan bir yağmur yağdırdık. Artık o korkutulan kafir kimselerin yağmuru ne kötüydi. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون Ey Resul! De ki, Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır yoksa ona ortak koşmakta oldukları şeyler mi? أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون O putlar mı daha hayırlıdır yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Rabbiniz mi? Böylece onun ile sizin bir ağacını bile yerden bitiremeyeceğiniz güzellikte olan nice bahçeler yetiştirdik. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapmakta olan bir kavimdir.'' أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Onlar mı daha hayırlıdır Yoksa yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, arasında ırmaklar meydana getiren, onun arzı sükuneti için sabit dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu hakkı bilmiyorlar. Emmen yucibul muzdarra izâ da'âhu ve yekşifus وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ Onlar mı daha hayırlıdır yoksa bir sıkıntısından dolayı kendisine dua ettiği zaman darda kalan bir kuluna icabet edip ondan fenalığı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne kadar az ibret alıyorsunuz? أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ Teala Allahu amma yüşrikun. Onlar mı daha hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren ve rüzgarları rahmetinin size ihsan ettiği yağmurun önünde müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var?'' Allah onların ortak koşmakta oldukları şeylerden çok yücedir. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ O putlar mı daha hayırlıdır yoksa ilk olarak yaratmaya başlayan sonra o yaratmayı ahirette tekrar iade eden ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? De ki, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz delilinizi getirin. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون Hayır, onların ahirete dair bilgileri pekişmiş, kendilerine ard arda yeterince malumat verilmiştir. Fakat onlar yine de ondan şüphe içindedirler. Bilakis onlar ondan yana kördürler. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا وآباؤنا إنا لمخرجون Hem inkar edenler dedi ki, biz ve atalarımız toprak olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mi kabirlerimizden çıkarılacak kimseleriz? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين Yemin olsun ki biz de daha önce atalarımız da bununla bu diriltme ile vaat olunduk. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين De ki, yeryüzünde dolaşın da o günahkarların akıbeti nasıl olmuş bir bakın. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون Muhammed, artık onlara karşı üzülme ve size tuzak kurmakta olduklarından dolayı sıkıntıda olma. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Bir de eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen azap ne zaman diyorlar. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون De ki, acele istiyor olduğunuz şeyin azabın bir kısmı belki size gelmek üzere olabilir. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Halbuki şüphesiz Rabbin insanlara karşı elbette pek büyük bir lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Ve muhakkak ki Rabbin onların sineleri neyi gizliyor ve neyi açıklıyorsa elbette bilir. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين Çünkü gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون Şüphesiz ki bu Kur'an İsrail oğullarına hakkında ihtilafa düşmekte oldukları şeylerin çoğunu anlatmaktadır. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ve şüphesiz o Kur'an müminler için elbette bir hidayet ve bir rahmettir. İnne rabbeke yakdî beynehum bihukmih ve huvel azizul alim. Muhakkak ki Rabbin onların arasında hak ile hükmünü verecektir. Çünkü o aziz, kudreti daima üstün gelendir. Alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Fetevekkel alallah inneke alel hakkil mubin. Ey Resul! Öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık hak üzerindesin. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين Elbette sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönen kimseler olarak kaçtıklarında o sağırlara da hakka olan davetini işittiremezsin. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Ve o körleri içinde bulundukları dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek olan sen değilsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip de kendileri ihlasla teslim olan kimselere işittirebilirsin.